Կարևոր ուշադրություն է դարձվում հանքարդյունաբերության զարգացմանը։ Քննարկվել են տեղեկատվության ոլորտում համաձայնեցված քաղաքականություն վարելու ուղիները։ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարները հերրախոսազրույցում քննարկել են Արցախյան հակամարտության խնդիրը։ Լուիսի Մնադրամը նպաստում է Շուշիի զարգացման գործին։ Ինգերորդ տարին Արցախում գործում է հույդար ռազմահայրենասիրական ճամբարը։ Եվրամիությունը հաստատել է Հունաստանին վարկի հատկացումը։ Թեհրանի եւ Վաշինգտոնի քաղաքականությունը մերձավոր արևելքի հարցում չի համընկնում։ Հայ մարզիկը հաղթող է դարձել հեծանվավազքի Եվրոպայի երիտասարդական առաջնությունում։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ մասին, Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը հուլիսի 17-ին այցելել է Կաշենի լեռնահանքային համալիր եւ ցանոթացել այնտեղ տարվող աշխատանքներին։ Նախագահ Սահակյանը նշել է, որ պետությունը մեծ ուշադրություն է դարձնում հանքարդյունաբերության զարգացմանը, այն համարելով Արցախի տնտեսության առանցքային բաղադրիչներից մեկը։ Նույն օրը Բակո Սահակյանն այցելել է Ասկերանի շրջանի մի շարք գյուղատնտեսական դաշտեր եւ ցանոթացել այնտեղ կիրառվող ռոռոկման ժամանակակից տեխնոլոգիաներին։ Երկրի ղեկավարն ընդգծել է, որ իշխանություններն այսուհետ էլ կարևոր տեղ են հատկացնելու գյուղատնտեսության ոլորտում առաջատար փորձի կիրառման հարցերին։ Նախագահային ուղեկցում էին վարչապետ Արայիկ Խարությունյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է դեպի հայք հիմնադրամի շրջանակներում աշխարի տարբեր երկրներից հարցախ ժամանած մի քանի տասնյակ սփյուռքահայ ուսանողների։ Հանդիպման ընթացքում արծարծվել են Արցախի պետական աշինությանը, ներքին եւ արտաքին քաղաքականությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Ջերմիևան միջական մտնոլորտում նախագահ Սահակյանը պատասխանել է ուսանողների կողմից բարձրացված հարցերին։ Երկրի ղեկավարը կարևորել է հիմնադրամի կողմից իրականացվող աշխատանքները եւ նմանատիպ այցելություններն Արցախ, դրանք համարելով համահայկական կապերի զարգացման ու Սփյուռքում հայապահպանության կարևորագույն գրավականներից մեկը։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր այցելել է Արցախի պետական պատմաերկրագիտական թանգարան, որտեղ մասնակցել է Լիբանանահայ արվեստագետ Հարություն Թորոսյանի կողմից թանգարանին նվիրաբերված հայկական դրամների բացառիկ հավաքածուի հանձնման, հանդիսավոր արարողությանը եւ ցուցահանդեսի բացմանը։ Երկրի ղեկավարը երախտագիտությունը հայտնել Հարություն Թորոսյանին հայրենանվեր այս ձեռնարկի համար, նշելով, որ նման նվիրատվությունը կհարստացնի թանգարանի նմուշները եւ դրական ազդեցություն կունենա Արցախում մշակույթի զարգացման վրա։ Արցախի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն հուլիսի 12-ից 18-ն ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 700 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, ինչպես նաև 60 մմ-ական mm անետներից եւ հան 17 տիպի նռնականետերից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել ավելի քան 11000 գրակոց։ Բացի իրադադարի խախտման վերոնշյալ դեպքերից, շաբաթվա ընթացքում հակառակորդի օթուժը ուսումնամարտական թռիչքներ է իրականացրել առաջնային գծից 10-15 կիլոմետր խորության վրա, որոնք պաշտպանության բանակի հակաութային պաշտպանության ուժերը ժամանակին հավաստանշել են եւ հետեւել դրանց ուղերթին մինչեւ Վայրեջք։ Արցախի օթային եւ ցամաքային սահմանները գտնվում են հանրապետության զինված ուժերի լիակատար վերահսկողության տակ եւ դրանց նկատմամբ ցանկացած ոտնձգություն հղի է անդառնալի հետևանքներով։ Հուլիսի 17-ին Ստեփանակերտում տեղի է ունեցել Արցախի արտգործնախարարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության եւ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապի վարչության համատեղ խորհրդակցություն համագործակցությունն ամրապնդելու եւ համակարգելու նպատակով։ Կողմերը հանգամանալից քննարկել են տեղեկատվական ոլորտում համաձայնեցված քաղաքականություն վարելու ուղիները եւ ձևերը։ Անդրադարձ է կատարվել տեղեկատվական ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառման եւ սոցիալական ցանցերում տեղեկատվության տարածման խնդիրներին։ Երկուստեք կարևորվել է երկու գերատեսչությունների տեղեկատվական ստորաբաժանումների միջև բարբերաբար խորհրդատվություններ անցկացնելու անհրաժեշտությունը։ Քննարկումներն այնուհետև շարունակվել են ընդլայնված կազմով ԼՂՀ պետական գերատեսչությունների, մամուլի եւ հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատուների մասնակցությամբ։ Նույն օրը խորհրդակցության մասնակիցներին ընդունել է ԼՂՀ արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանը։ Հանդիպման ընթացքում արտգործնախարարին ներկայացվել են քննարկված հարցերն ու ձեռքբերված պայմանավորվածությունները եւ դրանց իրագործման ուղղությամբ ձեռնարկվելիք քայլերը։ Կարեն Միրզոյանն ընդգծել է տեղեկատվական դաշտում համակարգված եւ նախաձեռնողական քաղաքականություն վարելու կարեւորությունը։ Երեք Հայաստանի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանը եւ Սերգեյ Լավրովը հերրախոսազրույց են ունեցել, որի ընթացքում քննարկել են Ղարաբաղյան հակամարտության խնդիրը։ Զրուցակիցները կարծիքներ են փոխանակել երկկողմ եւ միջազգային թեմաների, ինչպես նաեւ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման խնդրի վերաբերյալ։ Լույս հիմնադրամը նպատակադրվել է նպաստել Շուշիի զարգացման գործին։ Վանիկ Նովիկովի ռեպորտաժը։ Նախորդին Շուշիի Նարեկացի արվեստի կենտրոնում տեղակայված Արամ Մանուկյան մանկապատանեկան ճամբար էր այցելել հայկական կրթական լույս հիմնադրամի ուսանողների 14 հոկանոց պատվիրակությունը։ Լույս հիմնադրամի Արցախ ժամանած խմբի անդամ Շուշան Ալբանդյանը, ով քաղաքագիտություն է ուսանել Լոնդոնում, նշեց, որ իրենց այցի նպատակը Շուշիի զարգացման գործին նպաստելն է։ Եկել ենք այստեղ տարբեր ծրագրեր անցկացնելու, կազմակերպելու համայնքի հետ միասին, որպեսզի զարգացնենք համայնքը։ Այս տարվա մեր թեման բնապահպանության հետ է շատ կապված։ Դրա համար կոնկրետ այս մի ծրագիրը, որ մենք անց ենք ացնում մրցույթի տեսքով երեխաներին ներգրավելու ենք, որպեսզի իրենք նկարեն բնապահպանության հետ կապված ինչ-որ թեմաներ, որոնք հետո մենք մի քանիսը ընտրելու ենք եւ բացավադրելու ենք աղբամանների վրա, որպեսզի ուշադրության զարնի եւ ինչ որ մեսեջ ունենա։ Ինչպես տեղեկացրեց խմբի ղեկավար Հայկ Տերներսիսյանը, այցի նպատակը լույս հիմնադրամի Հայաստանի եւ Արցախի զարգացման ծրագրի շրջանակներում Շուշիի երեխաների հետ բնապահպանական թեմատիկայով միջոցառումների կազմակերպումն է։ Նրա խոսքով հաջողված աշխատանքները կտեղադրվեն քաղաքի տարբեր փողոցների տեսանելի վայրերում, իսկ միջոցառումը կծառայի այն նպատակին, որ เป զի բնության պահպանման անհրաժեշտությունը վաղ տարիքից սերմանվի եւ արմատանա երեխաների գիտակցության մեջ։ Լույս հիմնադրամի ուսանողների Արցախյան պատվիրակության ղեկավարը հաղորդեց նաև, որ հուլիսի 22-ին նախատեսում են նաև Շուշիի Վաչագան Իշխանյանի անվան մարզադաշտում բնապահպանական թեմատիկով երիտասարդական փառատոն կազմակերպել, որի շրջանակներում կկայանան տարաբնույթ խաղեր, կկազմակերպվի նաև ջազային համերգ։ Ինչ մտածեցինք անենք բնապահպանության այդ թեմայի շուրջ երեխաներին խնդրենք թող իրենք նկարներ նկարեն էսկիզի նման։ Հետո մենք փորձենք ընտրել որ նկարներն են ավելի հաջող ստացվել ու այդ նկարները ավելի վառ գույնով նկարենք Շուշի աղբամանների վրա։ Համ ավելի ուշադրություն կգրավի, համ երեխաները ոնց որ մի մաս կդառնան այս բնապահպանության այս կոնցեպտը ոնց որ իրենց մեջ հոգեբանորեն ավելի խորը կմտնի դեռ վաղ տարիքից։ Խոսեցին քաղաքապետի հետ, մնացած կառույցների հետ, բոլորը համաձայնություն տվեցին, այսին շատ հետաքրքիր գաղափար է։ Հիմա այդ այսօր ենք անում։ Իսկ չորեքշաբթի օրը պատրաստում ենք Ղազանչեցուց եկեղեցու կողքը շատ ավելի մեծ այսպես երիտասարդական ֆեստիվալ կազմակերպել։ Էլի բնապահպանության այդ թեմայի շուրջն է, բայց արդեն ուզում ենք ջազ բանդ բերենք Ստեփանակերտից, ուզում ենք այստեղի տեղական բոլոր մարմիններին հրավիրենք երիտասարդությանը խաղեր կազմակերպենք եւ հուսով ենք, որ շատ լավ կանցնի Լույս հիմնադրամը երակի առաքելություն ունի՝ սովորել, գործել, համաստեղծել։ Ստեղծել ու համախմբել առաջադեմ եւ ստեղծագործ մտածելակերպ ունեցողների սերունդ, բազմապատկելով հայ ուսանողների թիվն աշխարհի լավագույն բուհերում։ Իրա մեջ շատ խորը փիլիսոփայություն կա, որ մենք փորձենք կերտենք եւ անենք որևէ մի բան Հայաստանի ու Արցախի համար։ Այսինքն պատկերացրեք 10 լավագույն համալսարանները ավարտում են, սա մեծ պոտենցիալ է, որ շատ լավ աշխատանքներ ունենան, հենց միանգամից երբ որ մտնեն աշխատանքային շուկա, սա դառնում է մի խումբ երիտասարդների, որոնք համ հայրենասիրությամբ են լցված, համ էլ շատ կարևոր տեղեր կարող է գրավել 5-10 տարի հետո, որով իմ կարծիքով կլինի ուղղակի շատ կարևոր Հայաստանի ու Արցախի համար։ Լույսը փոխարություն կամ կրթաթոշակ է շնորհում աշխարհասփյուր հայ ուսանողներին աշխարհի առաջատար 10 բուհերում սովորելու համար։ Լույսի ուսանողները կիրառում են իրենց հմտությունները եւ գիտելիքները անմիջականորեն մասնակցելով զարգացնենք Հայաստանը միասին ծրագրին։ 2011 թվականից Արցախում գործում է հայ հեղափոխական դաշնակցության ռազմահայրենասիրական ճամբարը, պատմում է Աննա Ղուկասյանը։ Մեկնարկել է հայ հեղափոխական դաշնակցության արևմտյան շրջանային թևը ներկայացնող երիտասարդական միության ռազմահայրենասիրական ճամբարն Արցախում։ Խմբի երիտասարդների մեծ մասը եկել է Լոս Անջելեսից, Սան Ֆրանցիսկոից, Ֆրեզնոից եւ Կալիֆոռնիայից։ Ճամբարում նրանք Արցախի երիտասարդական միության անդամների հետ փոխանակվում են փորձով անգլերենի իմացությամբ։ Սան Ֆրանցիսկոից Գրիգոր Տեր Աբ รา համյանը առաջին անգամ չէ Արցախում։ Նրա խոսքով այստեղի երիտասարդները շատ հայրենասեր են, ազգային գաղափարախոսությամբ լեցուն եւ այս առումով իրենք շատ բան ունեն սովորելու։ Արցախի երիտասարդական դասաշրջությունը մեզի գոգնե ճամփարից հետ եւ արդյունքը սկսին Արցախի քալերքը, Հայաստանի քալերքը եւ մշակման որ մազանքն են կարդուն, հետո անգլերեն գսոր Արցախը իմ ցանկից պես չէ Ամերիկայից մեջ, բայց շատ սիրում եմ։ Գուզեմ օրը Արցախ կամ տանանք դերմը ապրիմ, որովհետև Հայաստանը շատ սիրում եմ, Արցախը շատ սիրում եմ եւ ասոնք իմ մարտերս են, իմ հայրիկիս դունն like ամեն հոսեն Հոիդա երիտասարդական ռազմահայրենասիրական ճամբարը գործում է 2011 թվականից։ Նպատակն է զարգացնել Սփյուռքի եւ Արցախի երիտասարդների փոխհարաբերությունները եւ հետագայում էլ պահպանել այս կապը։ Սփյուռքահայ ճամբարականներին հատկապես զարմացրել էր այն փաստը, որ Արցախի երիտասարդները ուզում են ապրել ու արարել Արցախում եւ որ այդքան կապված են հայրենիքի հետ։ Աննա Ղուկասյան այսօր շարունակում ենք թողարկումը Եվրամիությունը հաստատել է Հունաստանին 7.2 միլիարդ եվրոյի չափով բրիջ վարկի հատկացումը, որը կօգնի երկրին խուսափել դեֆոլտից սպասվելիք վճարումների ժամանակ եւ դիմանալ մինչեւ երրորդ ֆինանսական օգնության հատկացումը։ Եվրահանձնաժողովի փոխնախագահ Վալդիս Դոմբրովսկիսը հայտարարել է. Այս համաձայնությունը, որին կողմ են արտահայտել Եվրամիության 28 երկրները, թույլ կտա Հունաստանին խուսափել անհապաղ դեֆոլտից։ Վերջինս նշել է, որ փոխանցումը Հունաստանին կիրականացվի երկուշաբթի։ Բրիջվարկը թույլ կտա Հունաստանին երկուշաբթի կատարել 3.5 միլիարդ եվրոյի վճարումը Եվրոպական կենտրոնական բանկին պարտքի դիմաց, ինչպես նաև մարել արժույթի միջազգային հիմնադրամի պարտքը։ Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Համենեին այսօր հայտարարել է, որ Թեհրանի եւ Վաշինգտոնի քաղաքականությունը մերձավոր արևելքի հարցում չի համընկնում։ Ելույթ ունենալով Ռամադան ամսվա ավարտի կապակցությամբ Խամենեին ասել է, որ ԱՄՆ քաղաքականությունը տարածաշրջանում ուղիղ հակադիր է Իրանի քաղաքականությանը։ Իրանի գերագույն առաջնորդը նշել է, որ Թեհրանը մտադիր չէ երկխոսություն վարել ԱՄՆ-ի հետ միջազգային հարցերի շուրջ, իսկ Իրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ բանակցությունները բացառություն էին։ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ Թեհրանի եւ Վեցիակի միջնորդների միջև համաձայնության հասնելուց հետո արևմտյան երկրների կառավարություններն ու խոշոր բիզնեսը պատրաստվում են պատժամիջոցների չեղարկմանը, մտադիր են վերադառնալ Իրանի շուկա եւ բազմամիլիարդանոց ներդրումներ կատարել։ Մարզասերների համար Հունաստանի մայրաքաղաք Աթենքում ավարտվել է հրաπαրական հեծանվավազքի Եվրոպայի երիտասարդական առաջնությունը Scratch մրցաձևում 40 կիլոմետր խմբակային մրցավազք։ Հայաստանցի երկու հեծանվորդներն էլ Էդգար Ստեփանյանն ու Պավել Ստեփանյանը հաջողությամբ հաղթահարել էին որակավորման փուլը ու դուրս եկել եզրափակիչ։ Ինչպես Armenpress-ին տեղեկացրին Հայաստանի հեծանվային սպորտի ֆեդերացիայից, այս փուլում փայլուն հաջողության է հասել 18-ամյա Էդգար Ստեփանյանը։ Հայ հեծանվորդը գերազանցել է բոլորին ու նվաճել Եվրոպայի չեմպիոնի կոչումը։ Հայկական հեծանվային մարզաձևի պատմության ընթացքում սա առաջին ոսկե մեդալն է Եվրոպայի առաջնություններում։ Ի պատիվ Էդգար Ստեփանյանի Աթենքի հեծանվահարապարակում հնչել է Հայաստանի հիմն ու բարձրացել է Հայաստանի դրոշը։ Պավել Ստեփանյանը զբաղեցրել է 10-րդ տեղը։ Եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական ամպամածություն, առանց ձեղումների եղանակ վարկյանում 5-ից 10 մետր հեռագությամբ հարաբարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 12-ից 17, ցերեկը 22-ից 27 աստիճան։ Տակություն։ լրատվական ծրագիրն ավարտվեց